Esiet sveicināti, rādījumā arī klausītāji. Šodien, 13. septembrā, vakarā, pulkstenis astoņos, kad pirmo reizi šajā sezonā izskanēs raidījums Ceļš uz Emausu. Un, uh, Šeit kopā ar jums šobrīd esmu es, raidījuma vadītājs Diekons Gatis Avotiņš. Pagājušajā sezonā mēs lasījām atkārtotā likuma grāmatu šajā raidījumā un tikām līdz septītai nodaļai, kuru arī izlasījām. Un šajā sezonā, desmitajā sezon, desmito sezonu uzsākot, uh, Mēs nesāksim neko jaunu, bet turpināsim to, ko pabeidzām, ar ko pabeidzām pagājušajā sezonā. Jāatzīstās, ka pagājušajā sezonā, pavasarī, es biju jau paspējis ierakstīt uh, raidījumu ar astotās nodaļas uh, komentāriem uh, un pārdomām, savām pārdomām. Tāpēc šajā reizē, pirmajā šīs sezonas raidījumā, uh, Es uzlikšu šī raidījuma ierakstu, lai neveidotos nekāds pārāvums. Šajā sezonā es ceru arī, ka izdosies uzaicināt viesus uz šo raidījumu, lai kopīgi lasītu svētos rakstus, tos pārdomātu, komentētu un arī būtu jums iespēja piedalīties dzīvajā tiešraides ēterā. Šoreiz šodien būs ieraksts, bet turpmāk pēc iespējas es centīšos būt tiešajā ēterā, lai arī tu klausītāji varētu piedalīties un rakstīt, sūtīt savus komentārus un pārdomas par nodaļām, kurām lasīsim konkrētajā vakarā. Uh, Bet šovakar novēlu jums patīkamu klausīšanos, un arī ceru, ka rakstīsiet, uzdosiet rakstīsiet savas pārdomas arī par atkārtotā likuma grāmatas astoto nodaļu, lai nākamajā reizē varbūt arī varētu to pārunāt un pārdomāt. Šis raidījums būs divas reizes mēnesī, 2. un 4 mēneša piekdienas vakarā, tieši pulkstens astoņos, tieši tāpēc, lai mēs varētu dzīvajā eterā vienot iesaistīties kopīgajā svēto rakstu lasīšanā, kas ir ļoti būtisks kristiešu dzīves daļa, garīgās dzīves daļa. Un šajā vakarā novēlu patīkamu klausīšanos, un dzīvajā ēterā šajā raidījumā tiksimies cerams pēc divām nedēļām.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 Um, pirms sāksim uh, nākamo nodaļu, šodien tā būs astotā nodaļa, atgādināšu, ka šo ceļu uz emausu mēs ejam kopā. Un arī tevi aicinu dalīties savās pārdomās un komentāros par fragmentiem, ko lasām. Un to, to arī darīt, rakstot īziņu uz studiju 266 77 272 vai rakstīt uz e-pastu studijā studija at rml.lv vai arī man personīgi. Un šodien tad turpināsim lasīt jau atkārtotā likuma grāmatas astoto nodaļu. Un šī nodaļa ir tā, kurā Mozus atgādina Izraēla tautai par Dieva žēlastību un vadību viņa ceļojumā pa tuksnesi un mudina viņus ievērot Dieva baušļus, lai turpmāk dzīvotu svētītā dzīvē, apsolītajā zemē. Kā galvenos punktus no šīs nodaļas mēs varētu minēt šo atgādinājumu par tuksneša pieredzi – kur Mozus atgādina, kā Dievs vadīja Izraēlu tautu 40 gadus pa tūkstnesi, lai viņus, nu, varētu teikt, pazemotu un pārbaudītu, vai viņi turēs viņa baušļus. Šajā laikā Dievs deva mannu, lai tauta saprastu, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien. Pēc tam šajā nodaļā mēs lasām arī par šīm dieva rūpēm, ka Dievs rūpējas par Izraēlu tautu tūkstnesī. Tālāk lasīsim par apsolītās zemes svētībām, kur Mozus apraksta apsolīto zemi kā labu un auglīgu zemi, kura netrūkst pārtikas un kur ir bagātība. Pēc tam, protams, seko arī brīdinājums par to, ja aizmirstu Dievu darbus un šos baušļus. Un Mozus brīdina, ka kļūstot bagātiem vai dzīvojot labklājībā, cilvēki var aizmirst Dievu un sāk domāt, ka paši ar savu spēku ir sasnieguši visu labo. Un, protams, noslēgumā prot, seko sots par nepaklausību – ja tauta aizmirs dievu un sāk sekot citiem dieviem. Tādi, tādas šīs tēmas tiek apskatītas šajā astotajā nodaļā, kurā ir pateikts, ka tūkstnesīgais periods bija ne tikai sots, bet arī pārbaudījums. Pretstatot tūkstnesī šo uh, tukšo, jeb uh, tādu vientuļo teritoriju uh, pret šo zemes pārpilnību, kas viņus sagaida. Ja tiek apgūta mācība par tūkstnesi, to var arī pielietot arī jaunajā zemes situācijā. Šī nodaļa apkopo labākās un sliktākās iespējas Izraēla nākotnē. Tas vai dieva ļaudis pacelsies svētību augstumos vai nogrims iznīcībā, būs atkarīgs no viņa attieksmes pret dieva vārdu. Nodaļā ir spēcīgi argumenti pret lepnības viltību un par apzinātu pateicību paļaušanos uz Dievu šie trīs būtiskākie iekarošanas un apsolītās zemes baudīšanai aspekti ir klausīšanās Dieva vārdam, atcerēties to un paļauties tam. Un tie joprojām ir būtiski veiksmīgai un labai arī kristīgai dzīvei šodien, ejot cauri šīs dienas situācijām, kurās mēs katrs esam, mēs nevaram gūt panākumus bez Dieva vadības, aizsardzības un nodrošinājuma. Un tas arī palīdz iegūt šo labo atmiņu. Četras reizes šajā nodaļā Mozus mums pavēl atcerēties, to mēs lasīsim 2., 7. un 27. pantā. Un vēl četras reizes viņš mūs pamāca aizmirst. Tas būs 11., 14., 19. pantā. Ja mēs paskatāmies arī apustulis Pēteris savu otro vēstuli, vēstuli veltīja kalpošanai, lai atgādinātu Dieva ļaudīm šo lai viņi atcerās, ko apstuļi viņiem ir mācījuši. Apstuļa Pētera otrajā vēstulē mēs lasām pirmajā nodaļā no 12. līdz 18. pantam. Tādēļ es vienmēr jums atgādināšu šīs lietas, kaut arī jūs tās zinātu, un šajā patiesībā esat stipri. Jo kamēr vien esmu šajā miesas mājoklī, es uzskatu, ka ir taisnīgi ar atgādinājumiem jūs turēt nomodā, jo es zinu, ka drīz man šis mājoklis ir jānoliek, kā arī mūsu kungs Jēzus Kristus man to ir atklājis. Es centīšos arī, lai pēc manas aiziešanas jūs vienmēr šīs lietas atcerētos. Tā tad arī šajā apustuļa Pētera vēstulē mēs lasām par šo svarīgo un būtisko apstākļu galību atcerēties. Un tagad ķersimies klāt tieši astotajai nodaļai, lasot pantu pēc pantu uz priekšu. Um, pirmais pants sākas tev jāievēro un jāpilda visi baušļi, ko es šodien pavēlu. Lai tu paliktu dzīvs, plestos daudzumā un iet un iemantotu zemi, ko kungs ir zvērējis mūsu tēviem. Mēs redzam atkal šo pašu modeli - baušļi, um, uzmanība, darīšana, dzīvošana un valdīšana. Tāda ir kā tāda ķēdīte, kas vada cilvēku uz dieva apsolījumu. Būtība, protams, ir paklausība baušļiem, dieva vārdam. Paklausīt dieva vārdam, tas nozīmē sargāt kā karavīram savā postenī. Piemēram, Ādams tika ievietots dārzā, ideālā vidē, un viņam tika pavēlēts saglabāt, um, sargāt uh, šo vidi, kurā viņš atradās. Un atceramies, kā Ādams nespēja to izdarīt, nespēja pasargāt dārzu no iebrucēja. Un šīs neveiksmes dēļ viņš tika izdzīts no dārza, un eņģeļi novietoti kā sargi, lai viņš nēstu uh, dzīvības koka augļus. Pēc tam arī Kains, kad noslepoja brāli Ābelu, jautāja Dievam, vai es esmu mana brāļa sargs. Tātad tas, ko pirmajā pantā Mozus aicina ir ievērot un pildīt šos baušļus, kas ir arī nosacījums tam, lai iemantotu zemi, ko kungs ir uh, zvērējis um, Izraēļu tēviem. Uh, līdz ar to parādās šis uh, aspekts apsolījums atkal attiecībā uz zemi, kuru Izraels ir aicināts pārņemt valdījumā, mantot. Tātad šīs apsolītās zemes mantojuma valdījums bija tieši saistīts ar Izraela uzticību, ar uzticības attiecībām ar kungu. Tā kā uzticības laušana un derības attiecību pārtraukšana ar Dievu noved pie šī īpašuma, šīs zemes atņemšanas. Tāpēc arī trimdā izrēlieši gaidiet to dienu, kad viņi varēs atgūt zemi atpakaļ. Un, protams, mēs uh, varam uzreiz padomāt par savu dzīvi, attiecinot uh, šo epizodi un uh, attiecības uh, Izraēla tautai ar šo mantojuma iegūšanu un paklausību Dieva vārdam. Arī Mēs, ja nepaklausām Dieva vārdam, mēs neievērojam, mēs izvēlamies darīt kaut ko savu, mēs savā veidā laužam šo derību ar Dievu, mēs atsakāmies un zaudējam šīs attiecības ar Dievu, kuras pēc tam, protams, atgūstam caur grēku nožēlu, grēksūdzes sakramentā, uh, kurā tiek atjaunota šīs attiecības, atjaunotas mūsu dieva bērnu man, mantinieku tiesības. Un tagad atgriežoties pie atkārtotā likuma 8. nodaļas, 2. pants, tālāk seko: Atceries visu ceļu, ko kungs tavs dievs lika tev iet visus šos 40 tūkstneša gadus, lai darītu tevi pazemīgu, lai pārbaudītu tevi un zinātu, kas tavā sirdī, vai tu turēsi viņa baušļus vai nē. Tā tad šeit jau runa ir par atmiņu, par uh, pagātnes darbiem, un uh, te tiek izmantots tāds apzīmējums ka Dievs lika iet šos 40 gadus, lai darītu tevi pazemīgu. Tātad uh, viņš bija tas, kurš ļāva sūtīt ciešanas, uh, tas bija kā dieva pārbaudījums cilvēkiem, jo īpaši tā bija viņu sirds pārbaude vai kā uh, varētu teikt, viņa veids, kā pārbaudīt tautas raksturu. Šajā kontekstā Dievs nu, radīja dažādas grūtības, ļaujot viņiem sajust šo izsalkumu, kamēr citreiz pārbaudīja, ļaujot sajust tieši slāpes. Un tad tekstā teikts, ka mērķis bija redzēt, vai tu turēsi viņa baušļus vai nē. Un um, interesantākais tas, ka Dievs jau pēc būtības zina, kas notiek mūsu sirdīs, un Viņš zina daudz labāk nekā mēs spējam iedomāties, bet uh, mēs paši nevienmēr saprotam, kas notiek mūsu sirdīs. Un caur tādiem pārbaudījumiem, caur situācijām, kas mūsu dzīvēs tiek liktas, mēs iepazīstam paši sevi. Es atceros situāciju, ka reiz braucu ar riteni un netīšām nespēju sadalīt ar pretīm braucošu mm, riteņbraucēju ceļu, mēs saskrējāmies. Un kaut kādā veidā es uh, paķēru tikai savu riteni un aizbraucu prom. Pat neapstājos, lai pajautātu, vai viss kārtībā un pārliecinātos, ka viss labi. Protams, tas notika jaunības gados, bet tas nav attaisnojums. Tas bija brīdis, kad es sapratu, ka es sevi nepazīstu. Es nevarēju iedomāties, ka es tā varētu rīkoties. Un dzīve ir skola, un šīs skolas laikā mēs arī pakāpeniski aizvien vairāk caur šiem dažādām grūtībām, pārbaudiem iepazīstam sevi. Zinu cilvēkus, kuri ir apgalvojuši, ja Dievs nebūtu licis kādus pārbaudījumus, tad es nemaz nebūtu atgriezies pie Dieva vai baznīcā. Vai vēl viens otrs apgalvo, ka viņam pat ir nepieciešama tāda stingra roka, lai Dievs uh, caur kaut kādiem pārbaudījumiem vai grūtībām viņu pagriež atpakaļ. Un, mēs nekad nevaram zināt, kāda būtu mūsu reakcija vai kas notiek mūsu sirdīs. Jo reizē mēs varam neizturēt kaut kādus pārbaudījumus. Ja mēs sakām, nu, es zinu, kas notiek manī, uh, Uh, vai kāpēc es tā rīkojos, mm, tad uh, tādā veidā mēs sevi varbūt nedaudz mānām, jo sirds uh, ir nu, tāda mānīga. Tas, kā mēs reaģējam uz dzīves pārbaudījumiem, tas tikai atklāja, kas patiesībā ir mūsu sirdīs. Un šie visi teksti, ko arī lasām, ir saistīti arī ar ikdienas dzīves pieredzi. Izraēla tauta bieži bija izsalkusi, izslāpusi un nogurusi no ceļojuma, un tieši tajās reizēs viņa kļuva nemierīgi un kritiski. Un šķiet, ka tas arī ir ļoti cilvēcīgi saprotams, piemēram, ejot sveceļojumos vai gavēņa laikā, kad uh, mēs uh, pārāk daudz uh, sevi nodarbinām, nogurstam, ierobežojot sev ar pārtiku, uh, tad uh, varam ievērot to, ka kļūstam neiecietīgāki pret apkārtējiem, varbūt parat uh, dusmojamies un, un tā vietā, lai dāvātu šo mīlestību, mēs uh, patiesībā nodaram vairāk uh, ļaunuma. Un uh, savā ziņā velns mūs kārdina tādā veidā, lai mēs uh, izceltu vissliktāko mūsos – Protiet, tad, kad vēlams kārdiņu, viņa mērķis ir izcelt to sliktāko mūsos. Bet, kad Dievs mūs pārbauda, Viņš to dara tāpēc, lai mūsos izceltu to labāko. Tātad, kad Dievs ļaus grūtiem apstākļiem mūs pārbaudīt, mēs vai nu uzticēsimies Viņam un kļūsim nobriedušāki, vai arī uh, kritīsim kārdinājumā un nu, atkritīsim, kļūsim, ja varētu teikt tā, kā nožēlojamāki. Redziet, kāda atšķirība starp šiem dažādiem pārbaudījumu veidiem. Ticot Dieva apsolījumam un paļaujoties uz to, ka Kungs rūpēsies par mums un vedīs cauri Viņa godībai, un tas viss būs mūsu labumam. Un kad Mozus teica, ka Dievs pārbauda izrēliešus, lai zinātu, kas bija viņu sirdīs, protams, viņš jau zināja, ja? bet uh, viņu nepaklausība bija jāpierāda vēsturē. Bija jāparāda to, ka jāatklāja pašiem izrēliešiem šī viņu sirds nostāja, jo izējot no Eģiptes zemes bija šī iekšējais pacēlums un brīvības sajūta, uzvara, un tikai tad pie pārbaudiem grūtībām sāk apzināties, ka viņi nemaz nespēja līdz galam uzticēties Dievam, ka tas vēl ir jāmācās, un tāpēc uh, bija nepieciešami šie 40 gadi un Dievs vēlas, lai viņi atcerētos pagātni. Viņiem pagātnē vajadzētu redzēt, ka Dievs ar viņiem ir darbojies, ka Viņš tos ir pārbaudījis un apmācījis. Dievs vēlas, lai mēs atcerētos arī savu pagātni. Apostols Pāvils to izsaka vēstulē Filipiešiem 1. nodaļā, 6. pantā. Es paļaujos uz to, ka Dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai. Tātad mums ir jāatceras, ka Dievs mūs ir vadījis un svētījis. Vai te tu nevari pateikt, ka Dievs tevi ir audzinājis līdz pat šim brīdim? Atceros, ka pirms ordinācijas saņemšanas es pēkšņi aptvēru to, ka Dievs visu manu mūžu ir šim brīdim mani bija gatavojis. Viņš vedis pa tādiem ceļiem, sagādājis tādus pārbaudījumus vai grūtības vai apstākļus, lai es mācītos un iegūtu to kvalitāti un būtu tāds, kāds es esmu tajā mirklī. Un es sapratu, jā, Dievs mani ir vedis uz šo brīdi. Un vai nav interesanti padomāt par to, uz kurieni viņš ved mūs tālāk? Ja viņš to mums ir darījis pagātnē, viņš turpinās to darīt arī turpmāk. Un šī atcerēšanās ir tas mūsu iedrošinājums, lai dotu šo pārliecību par nākotni un paļāvību to, ka Dievs mūs vadīs. Tagad, lai nedaudz pārdomātu, dzirdēto un pārlasītu astoto nodaļu, aiziesim nelielā muzikālā pauzītē, kurā paklausīsimies uh, pirmā psalma dziedājuma. Blessed is the man, the man who does not walk in the counsel of the wicked Blessed is the man who doesn't stand in the sinner's way or sit in the seat of the mocker. Blessed is the man. Blessed is the man. in the Lord. its fruits in a season. And whatever he does will prosper, all that he does succeeds. His leaf shall not wither. Not so the wicked. the man, the man for his delight is in the word of the Lord. Esam atpakaļ no muzikālās pauzītes. Šis ir raidījums Ceļš uz Zemes, un kopā ar tevi ir Diekons Gatis, lai pārdomātu un lasītu kopā atkārtotā likuma grāmatu 8. nodaļu. Līdz šim brīdim mēs esam izlasījuši 8. nodaļas pirmos divus pantus, un turpināsim ar 3. pantu. Viņš lika tev zemoties un badoties un baroja tevi ar manu, ko nepazina – ne tu, ne tavi tēvi, lai tu zinātu, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, cilvēks dzīvo no visa tā, ko saka kungs. Tā tad uh, Dievs pazemoja un ļāva būt izsalkušiem. Šis, šī pazemošana bija arī šis pārbaudījums, bet šķiet, tas ir vairāk kā viens pārbaudījums. Citiem vārdiem sakot, Izraels neizturēja pārbaudas pir pirmo daļu, uh, kad uh, viņi tuksnesī izrādīja šo savu neapmierinātību kurnēja pret Mozu un Āronu. Un uh, kungs uh, deva viņiem manu, uh, kuru arī nepieciešams um, ievērot um, paklausību, uh, norādījumus attiecībā uz manas savākšanu. Un tā darīja Izrēla, Izrēlis attiecībā uz baušļiem. Baušļi bija daļa no pārbaudījuma, un daži neizturēja šos abus pārbaudījumus. Un šajā gadījumā nespēja uzticēties un paklausīt Dieva apsolījumam un nodrošinājumam. Viņiem pārņēma šī alkatība pabarot savu miesu, un turklāt šajā nespējā paklausīt Dieva vienkāršajiem baušļiem sadusmoja mūzu, un šī mannas dāvināšana cilvēkam viņa nebija domāta tikai tāpēc, lai fiziski uzturētu šo cilvēku pie dzīvības, bet uh, tas gāja kopā ar šo garīgo um, barošanu, ko viņi mācījās šī pārbaudījuma laikā. Fiziskā maize ir paredzēta fiziskai dzīvei, bet cilvēks ir arī garīgs, un viņam nepieciešama šī garīgā barība. Ikdienas mannas nodrošināšana viņa mācīja Izrēlim šo garīgo mācību, ka viņi ir atkarīgi no Dieva, nevis no sevis. Bet manna bija daudz vairāk nekā šī šis fiziskais uzturs, viņš ir arī Kristus uh, priekšvēstnesis, kurš ir dzīvības maize. Kad Sātans kārdināja Jēzu tuksnesī, aicinot viņu pārvērst ma akmeņus maizē, Jēzus citēja un uh, norādīja uz to, ka Dieva vārds ir maize, jo mēs barojamies. Un šodien mēs barojamies no Jēzus Kristus, gan fiziskā veidā, gan garīgā veidā. Un uh, Dievs mācīja jūdiem raudzīties uz to, uz uh, šo vēlmi pēc dievišķās maizes, lai viņi katru dienu varētu to saņemt. Katru dienu varētu meditēt par Dieva vārdu, no kura viņi ir atkarīgi un arī mēs esam aicināti pēc iespējas biežāk nākt uz svētajām misēm, pieņemt svēto komuniju, jo tā ir šī maize no debesīm, kas nākusi, lai mūs ne tikai fiziski uzturētu, bet tā, vairāk tā ir domāta, lai mēs garīgi tiktu piepildīti un spēktu augt savā dzīvēm, ikdienā, veicot savus pienākumus, veidojot mūsu attiecības ar Dieva vārdu. Tas norāda uz mūsu attiecībām ar Dievu. Te ir tāds stāsts par kādu ciematu polijā, kur cilvēki bija nabadzīgi, netika labi izglītoti un uh, dzīvoja tādā palielā attālumā no lielākām pilsētām. Un kāds vīrietis apmeklēja ciematu šajā vienā no saviem ceļojumiem, kā pārdevējs, kurš specializējās uh, nu, tieši Bībeles un uh, dažādu svētbilžu literatūrā un tas viss bija 30. gados, un viņš konstatēja, ka iedzīvotāji ir pārāk nabadzīgi, lai iegādātos pat vienu bībeli. Tāpēc viņš vienu bībeli deva kādam ciemata iedzīvotājam, kad gāja projām. Viņš kādu laiku neapmeklēja šo mazo ciematu, kādus gadus desmit, kamēr viņš bija prom. Un Dievs tajā laikā darbojās, izmantojot Bībeli, ko viņš bija atstājis kā dāvanu. Vispirms cilvēks, kuram viņš bija iedevis šo Bībeli, lasīja, un viņš mainījās lasot. Viņš bija piepildīts ar prieku un sāka dalīties šajā priekā ar citiem ciemata iedzīvotājiem līdz brīdim, kad šis tirgotājs atkal ieradās ciematā Arī citi apmēram 200 no šiem ciemata iedzīvotājiem, faktiski viss ciems bija mainījušies. Un šis tirgotājs atgriezies, atklāja jaunu pārveidotu ciemu iedzīvotāju grupu. Viņi savukārt bija priecīgi redzot cilvēku, kurš bija tik dāsnas un caur savu dāvanu izveidot tādu kā revolūciju viņu dzimtajā pilsētā. Un tā kā uh, viņa vizītes uh, laikā bija arī svētdiena, tad viņiem lika, nu, aic, viņš tika aicināts uzstāties dievkalpojumā. Un tā vietā, lai sagatavotu kādu vēstījumu, tirgotājs ierosināja, lai cilvēki pastāsta, kuri svēto rakstu panti viņu dzīvē bijuši nozīmīgi. To dzirdot, viens no iedzīvotājiem piecēlās un jautāja, Varbūt mēs pārpratām, vai jūs domājāt pantus vai nodaļas. Stirgotais pārjautāja, vai jūs domājat, ka šeit ir cilvēki, kas no galvas zina veselas bībeles nodaļas? Un tas patiešām bija tas, ko jautājumu uzdevējs bija domājis. Ciemata iedzīvotāji pilnīgi neatkarīgi no kādas vadības – bija uztvēruši Bībeli uh, kā milzīgu vērtību. Viņi bija gājuši, ļāvuši šai Bībelē ceļot no mājas uz māju, ar nosacījumu, ka katrā mājvietā viņa paliek mēnesi. Un tad, tuvojoties laikam, šī katrai ģimenei bija jānodod Bībele nākamajai ģimenei. Un viņiem līdz ar to bija sava veida grūtības šķirties, žēlbīgi šķirties no šīs. No svētajiem rakstiem. Tā rezultātā viņi sāka iegaumēt garas uh, svēto rakstu daļas, lai viņi joprojām varētu turēt viņu sirdī, kamēr citi baudīja pašu grāmatu. Un, um, daži no viņiem bija iegaumējuši psalmus, uh, citi, kādas mūzus grāmatas vai kādu no evaņģēliem, nu, bet eh, liela daļa no viņiem bija iegomheži gandrīz visu bībeli. Un šie pazemīgie ciemi iedzīvotāji bija sapratuši to, ko citi ar lielāku izsmalcinātību dažreiz aizmirst, ka, ja Dievs ir runājis, viņa vārdi ir svarīgi. Ja Dievs ir runājis, viņa vārdi ir svarīgi. Tā tad arī te mēs varam, protams, pārdomāt par to, cik svarīgi mums ir lasīt uh, svētos rakstus, cik svarīgi mums ir pieņemt svēto komuniju, vai mēs darām visu, lai izlīgtu, lai no jauna varētu iet svētajā misē pie dievgalda un uh, ikdienas atšķirtu svētos rakstus un kaut nedaudz pat uh, varbūt dienas lasījumu vai kaut vienu pantu izlasītu lai tas mūs uzturētu pie uh, garīgās veselības. Tālāk uh, Mozus uh, nākamā pantā atgādina, ka visus šos 40 gadus tavas dānas, drānas nedila un kājas netūka. Savā ziņā pārdabisks apģērbs, tas ir brīnums, kuru bieži vien palaidām garām, neiedomājamies. Dievs ne tikai nodrošināja pārtiku, bet arī nodrošināja apģērbu, kas bija patiesībā pārdabisks, brīnumains, tāpat kā manna, pierādījums par viņa mīlestību, un rūpēm un nodrošinājumu par saviem ļaudīm. Tas arī liecina par dieva spēku. Viņam bija ne tikai spēks sakaut lielas un varenas tautas, bet viņam bija var arī pār šiem mazajiem dzīves apstākļiem. Viņš bija pilnībā spējīgs par tiem parūpēties pienu un medus zemē, un viņiem nevajadzēja aizmirst savu atkarību no viņa tuksnesī, kad viņi ieradās šajā pārpilnības zemē. Tālāk, 6. pantā, Mozus paskaidro, kāpēc mums vajadzētu paklausīt uh, baušļiem un, un saglabāt tādu bijību no kunga. Ja sestajā pantā mēs redzam cilvēka atbildību, uh, tātad sestais pants ir ievēro visus kunga un dievu baušļus, tad septītajā pantā mēs redzam dieva uh, šo nodrošinājumu jo kungs tavs dievs vedīs tevi uz labu zemi, uz zemi, kur ielējās un kalnos ūdens, upes, avoti un urdzes. Tā tad apsolītā zeme, tālāk arī vēl 8. pantā, tiek aprakstīta kā pārpilnības vieta. Tas bija šis atslēgas vārds, zeme, kur nekas netrūkst. Nākamajos pantos tiek ļoti detalizēti aprakstīts, ko viņi varēs iegūt ne tikai to, kas ir viņu personīgai izdzīvošanai vajadzīgs, bet vēl papildus lietas tur būs iespējams iegūt kā varu un dzelzi. Un kad tas viss būs iegūts, tad uh, nedrīkst aizmirst Dievu šajā visā labumā un labklājībā, kādā viņi būs uh, nonākuši. Uh, desmitajā pantā mēs varam lasīt, kad ēdīsi līdz sātam, tad slavē kungu savu Dievu par labo zemi, ko viņš tev devis. Šis principā ir galvenais pants, ņemiet vērā, ka tas sākas ar kad, nevis jā. Ja. Tātad skaidrs, ka Izraels ēdīs un būs apmierināts, un uh, viņu sirds refleksam būtu jābūt, ka Dievs tiek slavēts par visu, kas viņiem bija. Labā zeme uh, ir kā tāds apkopojums visam, ko, ar ko viņi ir nodrošināti, kas tika aprakstīts iepriekšējos fragmentos. Uh, Tad tālāk 11. pantā brīdina sargies, ka neaizmirsti kungu savu dievu. Tā tad jāuzmanās ir, un šis vārds bieži arī tiek atgādināts, izmantots, lai brīdinātu, jo aizmāršīgas sirds pierādījums ir nepaklausīga sirds. Tātad, ja sirds aizmirst, tad viņa kļūst nepaklausīga. Un, kad mēs nepaklausām, mēs faktiski demonstrējam savu no nu, tādu garīgo amnēziju attiecībā uz to, ka viss, kas mums ir un viss, kas mēs esam, nāk no Dieva. Arī apustuļa jēkaba vēstulē pirmās nodaļas 17. pantā varam lasīt, jebkurš labs devums un jebkura pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva, kas ir pastāvīgs un nav mainīgs kā ēna. Arī nākamajos pantos a, tiek a, tālāk attīstīta šī doma par a, to, lai neaizmirstu tas, ko Dievs ir darījis – Jo vai mēs varam aizmirst cenu, kas nepieciešama, lai atpestītu mūs no grēka, no sātana verdzības, vai mēs varam aizmirst krustu? Mūsu sirdīs, mūsu sirds tronī ir vieta tikai vienam kungam, un uh, reizēm mēs esam ļāvuši mūsu miesai, uh, pārņemt to un ieņemt Kristus likumīgo vietu. Un tādā gadījumā arī mums ir nepatikšanas. Kristus nomira, lai mūs atbrīvotu, bet kad mēs ļaujam miesai valdīt, mēs nonākam atkal verdzībā. Bet eh, viens no pretlīdzekļiem aizmāršības novēršanai ir ikdienas atgādinājums sev par cenu, ko Kristus samaksāja, lai mūs atbrīvotu. Un tas ir viens no spēcīgākajiem, pozitīvākajiem efektiem, ko rada bieža piedalīšanās svētajā misē, kur Jēzus dod pavēli, dariet to manai piemiņai. Svētās mises viens no aspektiem ir a, atcerēties, padarīt klātesošu to notikumu mūsdienu realitātē, manā un tavā personīgajā dzīvē, caur svētās mises upuri, šis notikums, krusta notikums tiek padarīts aktuāls un ne tikai atgādināts, bet nemitīgi atbrīvo no šīs uh, grēka verdzības, no verdzības uh, sātanam, Un tas ir ļoti labs veids, kā cīnīties ar aizmāršību. Ja ir iespēja, protams, aicinu pēc iespējas biežāk piedalīties svētajās misēs, ne tikai svētdienās. Tas ir tāds kā izdzīvošanas uh, soma, varētu teikt, svētdienas svētās mises, bet uh, ar to ir vien par maza, lai spētu pilnvērtīgi dzīvot un uh, pilnvērtīgi garīgi uh, augtu un veidotos. Interesanti ir arī tas, ka mēs uh, parasti mācāmies daudz vairāk garīgās patiesības nelaimi brīžos nekā pārpilnības brīžos. Šajos pārpilnības apstākļos visbiežāk arī uh, piemirstam to, ka Dievs uh, mums visu to ir dāvājis. Tad nāk šis kārdinājums, um, sevis pārliecināšana par to, ka pats ar saviem spēkiem esmu visu ieguvis. Un nu, varbūt tāpēc arī mūsdienās skatoties uz tādām uh, valstīm, kur ir lielāka labklājība, ka ticība samazinās, vairāk šajās zemēs nekā tajās, kurās valdā vairāk grūtības, pārbaudījumi, nabadzība. Um, varbūt es kļūdos, bet um, šķiet, ka pārpilnība ir ļoti smags uh, pārbaudījums daudziem cilvēkiem, jo tā kaut kādā veidā pali, dod šo atmiņas uh, amnēziju, aizmirsti, aizmirsti to, ko Dievs tev ir darījis. Un uh, veids, kā var palīdzēt uh, cīnīties ar to, ir kļūt uh, dāsnam savā sirdī un uh, dalīties ar to, ko Dievs tev ir devis, jo tas, kas tev pieder, arī viss privāti īpašums uh, vai uh, jebkas nopelnīts, ka tā ir dāvana, ko Dievs ir devis tev, bet uh, caur tevi arī citiem cilvēkiem. Un tādā arī pēc būtības ir baznīcas sociālā mācība, kas uh, ļauj uzlūkot uh, visu tev piedarošo kā uh, lietu vai mantas, ka, kas ir nodotas tev pārvaldībā, ko Dievs tev ir piešķīris. Uh, un ar kurām tev ir dota iespēja darīt kaut ko labu. Labu tiem, kam ir varbūt kaut kas mazāk dāvāts. Un kā jau esam pieraduši, Mozus arī vienlaicīgi brīdina, kas notiks, ja aizmirsīs šo kunga aicinājumu, aizmirsīs sekot un paklausīt baušļiem, 19. pantā Mozus runā: Ja tu kādreiz aizmirsīsi kungu, savu dievu, sekosi citiem dieviem, kalposi un zemosies tiem, tad šodien es liecinu, ka jūs ietim iesiet bojā. Tālāk, 20. kā tās tautas, ko kungs izdeldēja jūsu priekšā, tieši tā arī jūs iesiet bojā, neklausīdami kungam savam dievam. Tātad tas ir tāds bargs brīdinājums par to, ka pēc visas eh, šīs lielās um, skaistā zemes apraksta, pēc šīm zemes bagātībām, Mozus parāda monētas otru pusi, kas notiks uz to, ja nebūs šīs uzticības Dievam. Bez Dieva viss aiziet bojā un iet bojā kā pagāni. Skaidrs, ka Izraels būtu uzvarējis pagānus un ieguvis viņu īpašumus, kas apsolīti Abrahamam, Īzākam un Jēkabam bez nosacījumiem, jo tas tiks pilnībā izpildīts, bet ir atkarīgs no viņu paklausības. Zeme vienmēr piederētu Izrēlai, bet netiek garantēta um, ja viņi zaudē šīs tiesības apdzīvot uh, zemi uh, caur šo nepaklausību. Dievs nekad neatkāpsies no saviem apsolījumiem šajā derībā, bet uh, mums ir jāmācās ieklausīties viņa balsī, tas, ko viņš saka, tas, ko viņš uz ko Dievs mūs aicina. Un arī šodien es aicinu tevi, klausītāji, ieklausīties Dieva vārdā, saklausīt to, uz ko Viņš tevi aicina, un uh, atbildēt uz šo aicinājumu. Paldies, ka klausījies, ka biji kopā ar mani šajā raidījumā. Um, šis bija raidījums Ceļš uz Emausu un kopā ar jums biju es, Diekons Gatis, lai pārdomātu mūzus grāmatas, piektās mūzus grāmatas, jeb atkārtotā likuma grāmatas astoto nodaļu. Nākamajā reizē turpināsim ar devīto nodaļu, kuru jau iepriekš aicinu jūs izlasīt, lai un pārdomāta, lai būtu vieglāk un varbūt arī interesantāk sekot līdz tām pārdomām, kas atskanēs šeit no studijas. Lai svētīgs jums laiks un lai Dieva žēlastība jūs vienmēr pavada. Ceļš uz zemes mausu.